En, moet jullie aan al die geboeien van die Heere denk, dat jullie dit doen en nie heel hard en jou oe navolg waar jylle achter aan oorheer nie, so dat jylle aan al my geboeien mag denk en dit doen, en aan jylle God heilig mag wees. Ek is die Heere jylle God wat jylle uit Egypte land uitgeleid het om vir jylle God te wees. Ek is die Heere jylle God,